Otsailak hogeita zortzi gaur ostirala data berrion albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, garasi suma konkausa eta udala kolaborazio itxarmen bat sinatu zuten atxo bertan. Suma konkausa elkartearekin sinatutakoaren ondorioz, suma konkausa elkartea bera izango da naturgela gestionatuko duena, naturgela erabiliko duten gurumenarekin erlazionatutako formakuntzak egiteko, atzo suma konkausa elkarteko kide batekin e- hitz egiteko aukera izan genuen eta hortxe bere hitzak. Entonces, bueno, a ver, el proyecto de Natura Escola, al final es un espacio de formación que va a servir para aprovechar pues a uh, divulgar conocimientos de economía solidaria, de consumo responsable, temas de, relacionados con la naturaleza, etc. Y, y va a servir pues para eso, a divulgar conocimiento, compartir conocimiento a, la población de Berriozar y la gente que quiera venir de fuera ¿eh? en, este, en este tipo de temas. Kolumpio de oro izeneko saria jasoko du berriozarko udalak. Urrengo aste artean, arratxileko seitarretan jasoko du udalak, zaragozan Kolumpio de oro 2000 saria, konstituzio plazan jarritako parkea dela medio, irabazi du berriozarrek saria atzo. Raul Maizak, irikintzako zinegotziak, bere balorazioa jakinaren gainen jarri zuen, bere sanetan berriozarrek beti, beti zaindu izan ditu onako espazioak, azken finean bizilagunen topak eta guneak baitira, errekonozimen sentimendua eskertu zuen gurekin ere hitz daiteko tartea izan zuen eta horrexiatik e, eh, onera ekartze dizkizugu e, eh, Raul Maizaren hitzak. Bueno, yo creo que es una satisfacción, ¿no? porque yo creo que eh, durante muchos años el Ayuntamiento de Riazar, eh, bueno, eh, ha hecho un gran esfuerzo en, en disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas con el objeto de que la ciudadanía pues se relacione y eh, haga en sentido haga pueblo y creo que bueno pues es una satisfacción el que bueno que al final después de un montón de años trabajando se nos reconozca eh, a nivel estatal de que bueno disponemos en Berrezar de, de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los en definitiva los disfrute. mila da malau garrenko inauteriak izkinaren buelta digutugu, garazi? Izkinaren bueltan ditugu bai, xabi, eta euriak guztiak izango direla diote iragarpenek. Gauzak onela mendialdea bi eskolako zuzendariak erabaki du gaur eguzki plazaraino ez jaistea eta iauteritako jardera guztiak eskolan bertan egitea hortxe eskolako zuzendariaren hitzak. Hemen mendialdea bi eskolan badugu iauteriak festa gaur goizian, eta ikusita eguraldia eta pixkat ematen zuten pronostikoa eskolan bertan egingo du jaialdia. Amarterrietan igoko gara areto nagusira, e, aurtengo gaia kirolak izango da, eta horren inguruan prestatu ditugu ba, mozorrez berdinak ez da. Ba, dira irurtekoak eh, pelotariak, gero arraunlariak, arri jasotzaiak ere baditugu, e, mendizale, zuflariak ere bai, aerobikeko dantzariak, e, rugbi jokalariak, eta bueno, lan beste mordoska bat, orduan amarterrietan aretora igoko gara, areto nagusira, Eta egingo dugu, bueno, ospakizun nagusia edo, da, talde bakoitzak eginen du e, bueno, bere mozorrarekin lotutako olako ikuskizun txiki txiki bat eta eta bueno, a ba, festa giroan ba, emango dugu ba amaik inguru horta arte. Gero e, guraso elkartearen eskutik e, bolsaritxo bat izango dugu Eta gero, bueno, ba, festa txiki bat bat ez da? Hori izango da gure gaurko ekitalizumea. Bueno, yo creo que... Bestetik gaur aurrantzakoa antzerkia izanen da, irriki pirriki taldearen eskutik eguzki plazan, ludotekaren ondoan, bostetan, hasita gaur ere, txolin artikako alkate eta frentxesin kontrako matxinoa abiatuko da bere, sigizuarekin berriozarko auzo zaharretik artikara, hau zazpiterdietatik aurrera izanen da. Lanun batean guiztean laurrikara animazio taldearen eskutik aurri jola sibiltariak egingo dira. Eguerdian Euskal Poteba eta atxaldean txulinen maskara da. Ostean gabeko bederatziak inguru, DJ Josuk ordu batez erakutsiko ditu bere komposizioak gaztelekoan, DJ Alvaro Kordea loskuba selkartean gaua biziaraziko du eta zuloalai elkarteak ordea, sagartutegia egin du iauteri egunean. Eta karatea ahora ekarri zirekiko dugu kirolen atalau zer kontatzen diguzu e, eh, garazi. Nafarrako kirol jokoen karate finalak larun bat honetan jokatuko direla berriozarko polikiroldegian. Horixe dakarkiguna kirolen atal honetara zuzenki goizeko amarretan izango dira final, final horiek. Kirolen atalean sakonduz ere hortxe berriozar futbol elkartea eta mendialdea kirol elkarteen futbol naiz saskibaloi sekzioen asteburuko aste partiden informazioa konta iguzu xabi. Bai, Bai, regionaleko mutilak sasua taldearen kontra lehiatuko dira larun batean arratzaldeko laurak eta laur denetan txasun bertan, e, neskak berriz, deskantxo badute asteburu honetan. Horixe eta saskibaloiari helduz e, mutilek, seniorreko mutilek, ere deskantxo hartuko dute, atzeratu egingo delako ze partida hau. Eta neskak kantolaguaren aurka lehiatuko dira, zangotzako polikiroldegian, larun bat honetan arratxeldeko, seiretan. Música eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio eh, gaurko iragarpenak e, eh, garazi? goizalean eta goizean goizerua odeitzu egongo dela gainontzeko orduetan oso deitzu edo estalia goizetik aurrera prezipitazio txikia ginen du noizuenka ertaina ego mendebaldeko aizea ulbizia biliko da goizean goiz ipar mendebaldera aldatuz eta indartuz arratsalde gau partean ordea aulduz joango da xabi temperaturak temperatura minimoak gutxi edo nahikoa jo eta maksimoak gutxi jaitsiko dira horixe. Eskerrik asko gara zi. Eta hau da guztia, gaurko albiztiki ari informazio gehiago datu zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmko enpuntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.